Sova Info. kulturi program Učionica unutar projekta Rijeka 2020 Europska predstavnica kulture organizirao je podjelu potvrda sudionicima edukativnih programa iz 2018. godine. Također održano je i predstavljanje planiranih aktivnosti učionice za ovu godinu. Kroz više od 50 organiziranih aktivnosti učionice prošlo je više od 700 sudionika te tri seminara u koje je bilo uključeno više od 25 predavača iz inozemstva. Pojedine aktivnosti učionice pohađali su polaznici iz cijele Hrvatske, ali i sudionici iz drugih zemalja regije. Integrirani program učenja učionica oblikovan je s ciljem jačanja osobnog i profesionalnog razvoja kulturnih profesionalaca kao i jačanja lokalnih i regionalnih ustanova u kulturi i organizacija civilnog društva. Erasmus Student Network, jedna od najvećih studentskih organizacija u Europi, raspisao je poziv za popunjavanje dviju pozicija na internacionalnoj razini u Briselu. IVS Volonter te Volonter Europskih snaga solidarnosti. Svi koji žele biti dio Europske studentske mreže i pritom surađivati s najutjecajnijim ustanovama u spomenutom gradu prijaviti se mogu sve do 13. veljače u 23 sata i 59 minuta. Detalji o pozivu nalaze se na službenoj web stranici. U svibnju ove godine na Filozofskom će fakultetu Sveučilišta u Rijeci biti održana doktorska konferencija za doktorande poslje poslje diplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti Dogdon 2019. u organizaciji Odsjeha za pedagogiju Filozofskog fakulteta. Rok za prijavu sažetaka je 15. ožujka 2019. Svrha doktorske konferencije je okupljanje doktoranda poslje diplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti iz Hrvatske i inozemstva kako bi se jačanjem suradnje pojedinih pojedinih visokoškolskih institucija doprinjelo intenzivnoj provedbi visokokvalitetnih istraživanja u području odgoja i obrazovanja. Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta poziva zainteresirane da se aktivnim sudjelovanjem uključe u rad doktorske konferencije. Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci raspisuje natječaj za upis na diplomski, specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova za stjecanje akademskog naziva sveučilišnog specijalista upravljanja i vođenja odgojno-obrazovnom ustanovom u akademskoj 2018. 2019. godini do ukupno 18 studenata. diplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova organizira se u trajanju od dva semestra, a izvodi se u dijelu radnog vremena. Opći Uvjeti za upis na studij su završeni diplomski ili dodiplomski studij nastavničkog smjera, studij pedagogije, psihologije, primarnog obrazovanja, ranog i predškolskog odgoja te drugi srodni studij. Više o studiju moguće je saznati na web stranici Sveučilišta u Rijeci. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, zapuhaće jak južni i jugozapadni vjetar. Najniže jutarna temperatura zraka od 3 do 8, a ne više dnevna većinom od 11 do 15 stupnjeva Celzijusovih. S ovu info uredila i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu info.